Ones de Pau, a Contrabanda FM. de setembre del 2010. Són a la sintonia de Muntanya, de Foc i Lava, Vesuvi, d'Escapanàpoli, i això vol dir que comença un nou programa Dones de Pau. de Pau a Contrabanda FM 91.4 del Dial de Barcelona. Ones de Pau punt contrabanda.org diumenges d'11 de la nit a 12 i mitja i repeticions dimarts a les 11 del matí. A Contrabanda FM. A Contrabanda FM. Zones de Pau, un programa antimilitarista que cada diumenge pots escoltar al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona i també per internet a www.contrabanda.org. aquest diumenge 19 de setembre comencem amb aquesta música de Neuronium, l'àlbum Sinàpsia, per relaxar-nos una miqueta, i és que ja fa doncs, tres setmanes que no estàvem en directe, aquí als micròfons de l'estudi 1 de Contrabanda FM, i ens hem de relaxar una miqueta, per començar amb bon peu aquest nou programa. Espero que ens acompanyis aquesta hora i mitja de programa fins a les 12 i mitja de la nit. Si escoltes la repetició de dimarts, doncs el mateix et dic, espero que ens acompanyis fins a les 12 i mitja del matí. aquest últim, aquest últim trimestre de l'any, d'aquest any 2010, insistiré bastant amb el telèfon d'aquí de, de l'estudi 1, també amb el correu electrònic i sobretot amb la forma que tu creguis més oportuna i adient per col·laborar amb el programa. Ja fa... Portem amb aquest 87 programes mesos, 87 setmanes, aquí durant el Callo, a, eh, a contrabanda i espero doncs, que podem millorar una mica de, la col·laboració espontània, en directe, com, com vulguis, en els propers programes. Eh, aquest últim trimestre de l'any, per tant, m'agradaria molt que poguéssim col·laborar doncs si és per primera vegada, per primera vegada, amb qualsevol comentari que vulguis fer, venint aquí a l'estudi, si vols, enviant-nos un correu. Ja saps que al bloc del programa no només posem els àudios dels programes que anem amatent, sinó també totes les dades dels programes, totes les dades de llibres, de referències que anem comentant al programa, d'autors, etc. i també hi ha les formes de contactar. Ara insistiré que també tenim aquest correu, que el trobaràs al blog, però que ja el dic aquí en antena també, perquè ens puguis escriure i diguis el que vulguis. onesdepau arroba altaveu.org onesdepau arroba altaveu.org si, uh, si escoltes la programació, si escoltes la programació de, de contrabanda, doncs ja sabràs que tenim eh, sobre aquest decret llei que regularà els mitjans audiovisuals sense ànim de lucre, entre cometes, això de sense ànim de lucre, i, mm, per tant, hauràs eh, estat escoltant les diferents falques i els diferents comentaris que puguin fer els companys i les companyes respecte al dret a la comunicació i al dret a l'autogestió la de la comunicació, no només al dret a la informació, i ja no parlo del coneixement, <laughs> que això ja seria massa, en aquesta societat del soroll mediàtic, del soroll mediàtic i d'aquests mitjans de comunicació, eh, que ens diuen moltes coses i, i que ens en diuen ben poques al mateix temps i per tant doncs fes teu aquest mitjà, fes teva contrabanda fes teva a la ràdio i participa sempre que vulguis ara que la tenim, espero que sigui per molts anys més, si pot ser per 19 o 20 anys més doncs eh, ojalà així sigui però mentrestant, en aquests moments de dificultat doncs mm, més que mai doncs eh, està bé que tothom pugui participar i que sigui una realitat això d'un mitjà lliure, autogestionat, participatiu, no comercial, assembleari, on pugui venir doncs, qui vulgui a dir la seva i que puguem escoltar-nos entre tots. perquè eh, aquí no només denunciem, aquí no només protestem o cridem o diem ximpleries o diem disbarats o de tant en tant diem alguna veritat que se'ns escapa, de tant en tant, eh, sinó que també el, eh, el que fem és compartir, compartir tota la informació i compartir sobretot propostes. Denunciem, protestem, però sobretot proposem. Intentem proposar noves formes de convivència, nous models, diguéssim, noves formes de poder relacionar-nos. Música I què tenim avui? Eh, aquest diumenge eh, presentarem breument les jornades antimilitaristes de Barcelona que es fan el proper cap de setmana el divendres a veure quin dia és divendres el 24, oi? El proper diumenge sí, divendres 24 dissabte 25 i diumenge 26 de setembre es fan aquestes jornades antimilitaristes eh, aquí a la ciutat de Barcelona amb dos seus, a l'Ateneu Llibertari del Casc Antic allà al costat del forat de la Vergonya, carrer Funollars número 15, i l'altra seu d'aquestes jornades serà a l'Espai Obert, carrer Violant d'Hongria 71, al costat de la Rambla del Badal i al costat de la plaça de Sants, també. Jornades antimilitaristes de Barcelona, del 24 al 26 de setembre. Recordarem avui al programa, que ja el tinc a la mà, és un PDF doncs, que ja s'està distribuint i que també el pots trobar al blog de les jornades, que és el següent, antimilitaristabcn.blogspot.com antimilitaristabcn.blogspot.com hauria estat bé poder parlar amb algun dels organitzadors, alguna de les organitzadores, però no, em sembla que no ha estat prou àgil amb les gestions i les comunicacions i, i, i no he pogut contactar amb ningú. És el que té el correu electrònic a vegades, que, que hi som i no hi som, i, bé, puc llegir, per exemple, el que surt en, aquest blog. Com us deia, antimilitaristesbcn.blogspot.com, que ara mateix doncs, hi ha el programa i una breu presentació que diu així. A veure, tinc impresa la versió en castellà i diu... El último fin de semana de septiembre de 2010 se realizarán en Barcelona unas jornadas antimilitaristas. La idea principal es recordarnos como antiautoritarios que la lucha contra el ejército y la militarización de nuestras vidas no se acabó cuando se abolió el servicio militar obligatorio, ni que ésta debe ser retomada solo en momentos de guerra evidentes. La guerra es constante, y los estados son verdaderas máquinas de guerra, de la que se alimentan y con la que mantienen un régimen de opresión y expansión a lo largo de todo el planeta. Aquestes jornades, aquestes jornades antimilitaristes, també es defineixen Segueixo llegint així. Evitando caer en distinciones absurdas, entre paréntesis, paz y violencia, queremos compartir experiencias antiautoritarias contra la militarización, así como también una serie de charlas sobre diferentes aspectos que demuestran que la guerra es constante, dirigida hacia los explotados y las explotadas, y que es la única manera de mantener en pie a las democracias de las que tanto se enorgullecen los occidentales. I acaba dient aquest manifest, si és que es pot dir així, democràcia i capitalismo són inseparables, defendidos por una guerra constante en nombre de la paz. jornades antimilitaristes de Barcelona el darrer cap de setmana de setembre, del 24 al 26 d'aquest mes, a l'Espai Obert i a l'Ateneu Llibertari del Casc Antic. I mirant aquesta web, on d'alguna manera doncs, s'informa doncs, online d'aquestes jornades, a la secció d'enllaços hi havia uns quants documents i he estat mirant una miqueta les coses que hi havien penjades i hi ha un PDF que es titula Sobre el fin del pacifismo. Mm, prou polèmic i interessant alhora i es subtitula Una entrevista imaginària con Gunther Anders. M'ho he estat llegint així per sobre i us comparteixo doncs, un fragment d'aquest diàleg fictici amb Gunther Anders i una altra persona que l'interroga, que l'entrevista, diguéssim. Després de llegir això sobre el fin del pacifismo, Mm, o potser millor al final, recordaré el programa d'aquestes jornades, amb les diferents taules rodones, i les diferents ponències. Destaco només la... el debat final, el, el diumenge 26 de setembre, que l'han titulat Quan la pau és guerra, i diu textualment debat final sobre l'antimilitarisme no pacifista repeteixo, l'antimilitarisme no pacifista. Espero que no ens emboliquem massa amb definicions i termes dels diferents moviments antimilitaristes, sinó que fem esforços per unificar els punts en comú, que són molts, encara que siguin mínims, són molts i és el que necessitem per acabar amb l'exèrcit i per acabar amb doncs, amb la despesa i el desfilfarro militar que tenim aquí a Espanya i arreu del món. Recordem, gairebé 20.000 milions d'euros a l'any és eh, la despesa pressupostada pel 2010. En resumidas cuentas, ¿usted está a favor de la violencia? Estoy a favor de la violencia como defensa legítima. ¿Y eso vale definitivamente de una vez por todas? No, claro que no. Espero que no. Vale solamente mientras la defensa legítima contra el estado de excepción siga siendo necesaria. Ejercemos la legítima defensa con el fin exclusivo de hacer superflua su necesidad y hacerla desaparecer una dialéctica de la violencia, si quiere llamarlo así. Eso es emplear la violencia a fin de superar la violencia. Exacto. Puesto que no conocemos más que un solo objetivo, la conservación de la paz, Esperamos que después de la victoria, si es que la alcanzamos, de lo cual hemos de dudar permanentemente, no tengamos ya necesidad de la violencia. Nosotros debemos emplear la violencia solo como un medio de los desesperados, como contraviolencia, como algo provisional, porque en última instancia no apunta sino al estado de no violencia pero mientras los poderes establecidos sigan empleando la violencia contra nosotros, que no tenemos poder alguno, a quienes ellos han privado deliberadamente de todo poder, sea mediante la amenaza de convertir nuestras viviendas en ruinas infestadas de epidemias, sea mediante la construcción de centrales energéticas pretendidamente inofensivas, mientras ellos sigan intentando dominarnos o someternos a chantaje o humillarnos o aniquilarnos, o mientras tan solo acepten la posibilidad de nuestra destrucción. Pero ese tan solo ya es bastante. El estado de excepción nos seguirá obligando, y lo siento, a renunciar a la renuncia a la violencia propia. El estado de excepción nos seguirá obligando a renunciar a la renuncia a la violencia propia. En otras palabras, en ningún caso debemos abusar de nuestro amor a la paz, ofreciendo a los sin escrúpulos la posibilidad de aniquilarnos a nosotros y a nuestros descendientes. Mirar cara a cara ese peligro sin inmutarse y cruzarse de brazos al mismo tiempo, como hace el 99% de nuestros congéneres, no es una muestra de valor ni siquiera de intrepidez, sino únicamente de humildad. Disculpen esta expresión indecente. Diu entre paréntesis. Pregunta, ¿qué quiere decir usted? Y responde Anders Gunther, que frente a los que no tienen escrúpulos no hay nada más indigno que la humildad. Veo que está usted realmente a favor de la violencia. Respuesta, a favor de la contraviolencia, cuyo nombre es legítima defensa. Pregunta. Este maniobrar entre violencia y no violencia, esa afirmación suya de que la violencia no es violencia, todo esto suena muy poco convincente y casi tan ambiguo como las palabras del ministro Zimmerman. Respuesta. La comparación es, cuanto menos, original. Pregunta. Él ha borrado, al igual que usted, la distinción entre violencia y no violencia. Según el periódico Die Welt, dijo, también la resistencia no violenta es violencia, porque es resistencia. Bonita ecuación. Rapatésu. También la resistencia no violenta es violencia, porque es resistencia. Según... algunes autoritats. I Anders sentència, en resumen, la resistència en cuanto tal és violència. Ones de Pau, un programa antimilitarista a les zones lliures de Contrabanda FM i avui és 19 de setembre. Estem en directe als estudis de Contrabanda i continuem després d'aquesta lectura de sobre el fin del pacifismo, una entrevista imaginària amb Gunther Anders, us he llegit un fragment petitó només, parlar de coses més interessants, però aquí ja veieu doncs, una polèmica habitual de la violència i la no violència com a eh, forma de resistència o de lluita. Thank you. onesdepau.contrabanda.org blog amb el podcast i els àudios dels programes emesos en directe a Contrabanda FM i també ens pots seguir cada diumenge a les 11 de la nit i els dimarts en redifusió a les 11 del matí. i per d'alguna manera contraposar altres arguments després de llegir sobre el fin del pacifisme que podria ser una realitat però que personalment penso que és un camí equivocat doncs per contraposar aquesta lectura de sobre el fin del pacifisme a continuación llegeixo la doctrina de la espada. La doctrina de la espada. Un texto de Mahatma Gandhi. En esta era del dominio de la fuerza bruta es casi imposible creer que alguien pueda rechazar la ley de la supremacía de la violencia por ello, recibo cartas anónimas aconsejándome que no interfiera con el progreso de la no cooperación, incluso aunque tuvieran lugar actos violentos por parte del pueblo. Otros vienen a verme y asumiendo que debo estar planeando secretamente un plan violento, me preguntan cuándo llegará el momento apropiado para declarar de forma abierta estos planes. Me aseguran que los ingleses nunca cederán a nada que no sea la violencia, ya sea esta clandestina o incluso abierta. Otros creen que soy la persona más astuta que vive en la India, porque nunca presento mis intenciones reales y que no guardan ni la sombra de, una duda sobre mi aceptación de la violencia, como la mayoría de las personas. Este es el peso que la doctrina de la espada tiene en la mayoría de los seres humanos y cómo el éxito de la no cooperación depende principalmente de la ausencia de violencia durante su desarrollo y como mis puntos de vista en este tema afectan al comportamiento de un gran número de personas, estoy ansioso por exponerlos de la forma más clara posible. Creo firmemente que si hubiera solo la opción de elegir entre la cobardía y la violencia, aconsejaría la violencia. Por ello, cuando mi hijo mayor me preguntó que qué debería haber hecho si hubiera estado presente cuando fui atacado casi hasta la muerte en 1908, si debería haber salido corriendo y verme asesinado, o si debería haber usado la fuerza física que tendría y querría usar y defenderme, le dije que era su deber defenderme incluso usando la violencia. Por ello, participé en la guerra de los Boers, la denominada rebelión Zulu, y en la última guerra. Por ello, también aconsejé el entrenamiento militar para aquellos que creen en el método de la violencia. Seguim llegint las palabras de Mahatma Gandhi. Preferiría que la India se levantara en armas para defender su honor que de forma cobarde se convirtiera en un testigo indefensa de su propio deshonor. Pero creo que la no violencia es infinitamente superior a la violencia. El perdón es más viril que el castigo. El perdón engrandece al soldado pero una criatura indefensa no perdona a su agresor con su rendición. Un ratón difícilmente perdona a un gato cuando le permite convertirlo en pedazos. Por tanto, aprecio el sentimiento de aquellos que reivindican un merecido castigo para el general Dyer. Aquest general va ser el responsable de la masacre de Jalianwala Bagh. pero no creo que la India esté indefensa. No creo que yo mismo sea una criatura indefensa. Solo quiero usar la fortaleza de la India y la mía para un propósito mejor. No quiero que se me malinterprete. La fortaleza no proviene de la capacidad física. Se origina mediante una voluntad indomable. Me importa poco no haber conseguido convencer hasta ahora a todos mis compatriotas con mis argumentos. Nos sentimos demasiado oprimidos para no estar enfadados y querer venganza. Pero no debo abstenerme de afirmar que la India ganaría más si renuncia a su derecho a castigar. Tenemos mejores tareas que emprender, una misión mejor que demostrar al mundo. No soy un visionario, pretendo ser un idealista práctico. La religión de la no violencia no está destinada meramente a los rishis y los santos, también está hecha para la gente común. La no violencia es la ley de nuestra especie, como la violencia es la ley de las bestias. en los animales el espíritu yace dormido, de modo que no conocen otra ley que la del poder físico. La dignidad del hombre requiere de la obediencia a una ley más elevada, la fuerza del espíritu. Por ello me aventuré a proponerle a la India la antigua ley del autosacrificio, porque el Satyagaha y sus derivados la no cooperación y la resistencia civil no son otra cosa que nombres nuevos para la ley del sufrimiento. Los rishis que descubrieron la ley de la no violencia en el centro de la violencia fueron genios más grandes que Newton y guerreros más grandes que Wellington. conociendo la fuerza de las armas, se dieron cuenta de su inutilidad y le enseñaron a un mundo cansado que su salvación se encuentra no en la violencia, sino en la no violencia. La no violencia, en su condición positiva, significa sufrimiento consciente. No significa mera sumisión al deseo del malvado, sino poner la propia alma contra la voluntad del tirano. trabajando con esta ley de nuestro ser, es posible para cada persona desafiar el poder de un imperio injusto y salvar su honor, su religión, su alma y poner los cimientos para la caída de ese imperio y su regeneración. En consecuencia, no defiendo que la India practique la no violencia porque sea un país débil. Quiero que practique la no violencia teniendo conciencia de su fuerza y su poder. Quiero que la India reconozca que tiene un alma que no puede perecer y que es capaz de elevarse triunfalmente sobre toda debilidad física y que desafiaría la amenaza violenta del mundo entero. ¿Cuál es el significado de Rama? Un mero ser humano que con su corte de monos se enfrentó contra la insolente fuerza de Rabana, el de las diez cabezas, al que circundaba la supuesta seguridad de las airadas aguas del Lanka. Aquesta última referència de, de Rama, de Rabana i del Lanka és de la història de l'enfrontament entre l'enfrontament entre el déu hindú encarnat Rama i el demoni i el dimoni Ravana, que és el tema central de la epopeia clàssica hindú del Ramayana. I Mahatma Gandhi ens diu ¿No significa esto, acaso, la subordinación del poder físico a la fuerza espiritual? Sin embargo, siendo un hombre práctico, no he esperado hasta que la India reconozca la eficacia de la vida espiritual en el mundo político, la India se considera a sí misma impotente y se ve paralizada ante las ametralladoras, los tanques y los aviones de los ingleses y utiliza la no cooperación desde su debilidad. Pese a ello, debería conseguir el mismo propósito, es decir, obtener su libertad del peso terrible de la injusticia británica si un número suficiente de personas la practicaran. Aquí Gandhi ens planteja doncs, el dilema de l'eficàcia de la desobediència civil en relació al seu nombre de participants. Si la desobediència civil és massiva, eh, l'èxit està assegurat. Si és mínima, doncs de poc serveix. Entenguem, doncs, no cooperació com desobediència civil i i valgui doncs, per molts altres exemples de desobediència civil. Jo diferenciaria esta no cooperació de la pràctica del Sinn Féin, ara es refereix al partit polític irlandès, ja que està concebida a no ser ofrecida en paral·lelo a la violència. pero invito incluso a la Escuela de la Violencia a dar una oportunidad a esta no cooperación pacífica. Si falla, no lo hará por sus debilidades inherentes, sino por la pobreza de la respuesta popular. Entonces llegará el tiempo del verdadero peligro. Los hombres indignados, que no son capaces de sufrir esta humillación nacional por más tiempo, querrán expresar su ira y se convertirán a la violencia. Por lo que sé, perecerán sin conseguir liberar a su país ni a ellos mismos del error. Si la India adopta la doctrina de la espada, puede obtener una victoria momentánea, pero entonces cesará de ser el orgullo de mi corazón, dijo Gandhi. Estoy unido a la India porque le debo todo. Creo, sin ninguna duda, que tiene una misión en el mundo, y esta no es la de imitar a Europa ciegamente. El momento en que la India acepte la espada será la hora de la verdad para mí. Espero no fallar. Mi religión no tiene límites geográficos. Si alimento una fe esta tiene que trascender incluso mi amor por la India. Mi vida está dedicada a servir a la India mediante la religión de la no violencia, que creo constituye la raíz del hinduismo. Mientras tanto, urjo a aquellos que no confían en mí para que no interfieran en la lucha que acaba de comenzar, incitando a la violencia en la creencia de que este es mi deseo. Detesto el secretismo tanto como un pecado. Demos a la no cooperación no violenta una oportunidad y descubriremos que no tengo ningún secreto escondido. En resum, Mahatma Gandhi, la gran ànima, això vol dir Mahatma, ens diu amb aquestes paraules doncs, eh, la seva convicció profunda en la no violència. Música en la no violència com a eina de lluita política i social. La no violència com a estratègia de lluita. I en els propers programes, aquí hi ha Ones de Pau, en aquest programa antimilitarista, a Contrabanda FM, també ens centrarem d'una manera més profunda, vull dir, llegint doncs, fragments intensos d'un llibre que s'ha publicat recentment i que es diu Violència. L'autor, el filòsof Slavoj Zizek. Sisek també és sociòleg i filòleg, i la seva obra integra el pensament de Jacques Lacan amb el marxisme, i en ella destaca una tendència a exemplificar la teoria amb la cultura popular. Això és el que el fa interessant, que utilitza exemples quotidians, actuals, per fer filosofia, per fer teories i per vincular molts autors. En aquest cas, en aquest interior de la portada de l'edició d'Empúries, Biblioteca Universal Empúries, ens destacava eh, aquest vincle amb Jacques Lacan, el, el psicoanalista, el psicòleg Jacques Lacan, eh, i, el, i el marxisme. i quan parlàvem de cultura popular doncs, això, des de Elvis Presley fins a Alfred Hitchcock passant per David Lynch eh, bé i i què més i, i pel·lícules d'actualitat i còmics i televisió i mass media i guerres recents com la d'Iraq, atemptats de l'11 de setembre als Estats Units Zizek ens comenta moltíssimes coses i avui tampoc és el dia de presentar aquest llibre, només faig l'apunt perquè, com veureu, doncs, eh, eh, posarà de manera polèmica doncs, molts de, dels arguments de Mahatma Gandhi que, per exemple, acabo de llegir ara mateix. Violència, Slavok Sisek. En parlarem en els propers programes d'Ones de Pau. I anem a fer una pauseta musical amb el senyor James Brown i la seva energia potent, poderosa i continuem tot seguit amb alguns comentaris sobre la, el debat, si és que es pot dir així, que va haver-hi al Congrés eh, aquesta setmana en relació a la invasió i l'ocupació d'Afganistan on l'exèrcit espanyol hi té soldats i militars fent la guerra o fent la war, com dirien ells, i ara veurem què és això de la guerra o la war tan ridículament plantejat per part dels socialistes espanyols. Mm, tornem tot seguit amb, eh, amb aquests comentaris. Brown. Som a Contrabanda FM 91.4 de la freqüència modulada a Barcelona i també per internet a www.contrabanda.org. Posarem un altre tema del James Brown, Soul Power, després d'escoltar aquest Superbat, i seguim amb aquesta informació, aquests comentaris sobre Afganistan a l'última mitjoreta, els últims 40 minuts, abans d'acabar el programa. onesdepau.contrabanda.org. Aquest és el blog del programa onesdepau.contrabanda.org. encara no has entrat al blog del programa onesdepau.contrabanda.org doncs connecta't i veuràs i escoltaràs els 87 programes que hem emès en directe i gravats, alguns també, aquí a Contrabanda FM. Ball on the abans de fer aquests comentaris sobre Afganistan i el que van dir els pallassos del Congrés dels Diputats, he dit pallassos? Potser em quedo curt. Diguéssim, els, els pallassos amb mayúscules del Congrés dels Diputats, després de veure el show que continuen fent, doncs posarem una sintonia que feia temps que no posàvem, que és el teatre informatiu, aquesta secció que havíem començat amb tantes ganes i que hem deixat de fer. Haurem de recuperar aquesta vessant del guionista, del guionista amateur, per fer aquestes notícies, però la veritat és que tampoc fa falta, perquè les mateixes notícies reals són ben dignes del teatre informatiu Dones de Pau. Por fin, el Grupo Parlamentario Socialista ha encontrado la manera de explicar lo que está ocurriendo en Afganistán. Nada de guerra, ni de conflicto bélico, ni de campos de batalla. En aquel lejano país puede haber, en todo caso, una war. Así, en inglés. War. La teoría de la war y la guerra la ha formulado esta mañana el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, en la tribuna del Congreso de los Diputados. Porque una misión de paz de la ONU, ha afirmado Alonso, puede tener muchísimos riesgos, a veces muchísimos más que una guerra de ocupación, pero eso no la convierte en una guerra. En todo caso, según la seva teoría, la converteix en una war. El jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, general Fulgencio Coy, envió a finales del pasado mes de junio a todos los cuarteles del Ejército una instrucción relativa a uniformidad en lo que ratificaba la continuidad del tradicional gorro de la Legión, el chapiri. Sí, sí, el chapiri. De hecho, en esa instrucción a la que ha tenido acceso La Razón, el periódico La Razón, Especificaba que con el uniforme de trabajo de las unidades, la prenda de cabeza que se ha de utilizar es exclusivamente la boina, excepto, subrayaba, en la Legión y en la Academia General Militar, en la que el uniforme de trabajo es gris. Teatro informativo. En las últimas semanas se ha desatado cierta polémica por algunas informaciones aparecidas en diversos medios en las que se aseguraba que la ministra de Defensa, Carmen Chacón, estaba planteando la supresión de una de las señas de identidad más tradicionales de la Legión, el sapiri. El presidente de Estados Unidos, el general eh, mayor, Barack Obama, fija la fecha para la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán para el verano de 2011. Si las condiciones lo permiten. O pues quan els la gana i quan doncs, fins aquí la secció Teatre Informatiu. Seguim amb més notícies, amb més comentaris que podrien servir tots ells, totes elles, per aquest teatre informatiu, però deixarem la música de la fanfàrria Txio Càrlia i recuperarem quatre notícies per continuar el programa. Ones de Pau, programa de ràdio antimilitarista a Contrabanda FM. Diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí. Ones de Pau, ràdio, difusió i acció. Ah! diumenge 19 de setembre un diari ens recorda que ara fa un any del fiasco de, dels comicis de les eleccions presidencials a Afganistan amb l'aparició de papeletes de, de papeletes electorals falses i resulta doncs, que actualment la, es denuncia la impressió i compravenda de targetes falses de votants, així com la compra de vots. També hi ha un frau sistemàtic mmm, aparentment com el de l'any passat. Amb tot això, segons aquest diari, el 40% dels afgans acudeix a votar a les diferents urnes i als col·legis electorals 5.300 que han aconseguit obrir les portes malgrat la violència existent. I és que recordem que hi ha un desplegament de 250.000 efectius de les forces de seguretat, segueixo llegint, la retòrica dels mass media, 250.000 efectius de les forces de seguretat amb el recolzament de 150.000 soldats internacionals. Entre els quals n'hi han d'uns quants espanyols, però és clar, estem en missió de war, no de guerra. res més perquè no llegiré doncs, els retalls que tenia, les editorials, les diferents notícies. Són de fa quatre dies, ja sabem doncs, el que està passant, o no ho sabem, però sí que sabem el que no ens diuen sobre la guerra a Afganistan. Eh? Per exemple, sí que va sortir als mitjans doncs, l'atemptat que va haver-hi a, a la base eh, espanyola amb dos guàrdies civils morts i un traductor espanyol. Això va ser a la base de Kala Enau, a l'Afganistan. Però la guerra es fa, es fa des del cel, prioritàriament i, i especialment amb avions tripulats o avions sense tripular, també, i aquesta guerra és la que no surt, la que no surt als mitjans de comunicació, eh, perquè aquests bombardejos que fan els caces no tripulats, doncs el que fan és destruir completament doncs, a l'objectiu i, i aquí doncs, no queda res per veure ni per mostrar i tampoc s'hi poden apropar els mitjans per doncs, eh, registrar imatges d'aquests bombardejos que van doncs, minant a la població civil, sobretot que no té cap culpa de la invasió doncs, eh, dels diferents països estrangers que fa tantes dècades que, que els oprimeixen i els assassinen. Bueno, des d'aquí, des del programa Ones de Pau, nosaltres tenim clar que la retirada ha de ser immediata, o sigui, hauria de ser immediata la retirada de les tropes, però al mateix temps pensem que el debat s'hauria de fer també de, de fons i el que reclamem és la sortida d'Espanya, de l'estat espanyol, de l'Aliança Atlàntica, de l'OTAN, que és la organització política militar més balicista i més perillosa del món. Bueno, si Espanya no estigués a l'OTAN, doncs no aniria a l'Afganistan. Si Espanya no estigués a l'OTAN, doncs no es farien les accions i aquestes missions humanitàries, entre cometes. De les Nacions Unides ja n'hem parlat i ja en parlarem en un altre programa. El Consell de Seguretat de, de les Nacions Unides doncs ja sabem qui són, els països doncs, més armats del món i els principals fabricants d'armes. Per tant, eh, les missions de pau de les Nacions Unides també són molt, molt qüestionables. Però prioritari que Espanya surti de l'organització del Tractat Atlàntic Nord, de l'OTAN, que deixi de fer la guerra doncs, mm, al costat dels Estats Units, que en tot cas seran les seves guerres, però no les d'aquest país, les de Catalunya, les d'Espanya, que no tenim interessos allà, i encara que en tinguéssim, tampoc hauríem d'anar a fer cap guerra. Retirada d'Afganistan, fora de l'OTAN i tancament de les bases de l'Aliança Atlàntica de l'OTAN a la península ibèrica. Aquests són els tres punts que haurien de estar en l'eix d'aquest debat antimilitarista. Aquí al programa també hem fet un seguiment de les diferents bases, hem fet una petita descripció, doncs, eh, tan bé com hem pogut de les diferents bases de l'OTAN, que n'hi ha unes quantes, aquí a la península ibèrica i al territori espanyol. La més propera, la de València, la de Bétera, la del quartel Jaume I, on s'organitzen les diferents missions de l'OTAN ben a prop d'aquí, d'Europa i del nostre país. I és que la guerra no es fa lluny del nostre país, sinó que es comença, es prepara a dins del nostre país. Això ho saben molt bé eh, els companys d'Albacete que denuncien el programa de lideratge tàctic, el TLP, d'aquesta població que des de des d'aquest any, des del 2010, acull a l'escola d'aviació de guerra de l'OTAN. L'escola de pilots de guerra de l'OTAN i estan fent pràctiques als cels de la península ibèrica sortint i aterrant al Bacete, fent proves de guerra per les futures missions i potser ja per les missions actuals com les de l'Afganistan. La guerra, doncs, es prepara aquí, no només amb el pressupost de l'Estat, sinó també amb aquestes bases de l'Aliança Atlàntica. I si sí, aquests tres punts eren la base d'aquest de, debat que no existeix i que difícilment existirà eh, amb, entre els polítics, eh, del que és la retirada d'Afganistan, la sortida de l'OTAN i el tancament de les bases militars de l'Aliança Atlàntica al territori espanyol, doncs en, encara menys doncs, es plantegen altres debats com el, el de la violència estructural, perquè, com hem dit moltes vegades, la violència estructural forma part de, del mateix capitalisme. Com dèiem abans, el capitalisme és violència. Sense violència no pot haver-hi relacions de dependència o de domini i opressió. Bueno, connecta't al blog del programa onesdepau.contrabanda.org sempre que vulguis, sempre que puguis i podràs veure l'etiqueta de violència estructural amb una selecció de programes en què hem tractat això des de diferents perspectives. Quin és el telèfon de Contrabanda FM, del directe d'aquí de l'estudi 1? 93 317 73 66 93 317 73 66 pots trucar-nos i, i compartir doncs, la teva opinió si creus doncs, que pot ser interessant o si la vols compartir pel que sigui fer-nos qualsevol comentari, qualsevol suggerència, en directe els diumenges d'11 de la nit a 12 i mitja. 93 317 73 66. I si vols que rebem algun correu electrònic que ens envis, ho pots fer al, al correu del programa onesdepau arroba altaveu.org. les properes setmanes, com us he avançat abans, tractarem de diferents temes. Un programa monogràfic estarà dedicat a l'educació llibertària. Tenim moltes ganes de fer-lo, aquest programa, i amb alguns contactes ja d'abans de l'estiu. Espero que el puguem fer ben aviat. Educació llibertària, aquí al programa Dones de Pau. També doncs, portarem aquest llibre per fer alguna lectura i inclús si l'aconsegueixes perquè et sembla interessant i l'estàs llegint doncs per compartir comentaris aquí en directe o a través del correu electrònic del programa respecte al llibre de Slavok Sisek, aquest filòsof, sociòleg també i què més? filòleg eslovac que escriu aquest llibre i s'edita el, el 2010 en l'edició que tenim nosaltres és d'Empúries i es titula Violència. Empúries és l'edició en català i Païdors és l'edició en castellà. I eh, abans d'acabar el programa, que ens queden 15 minutets, mm, a veure si doncs, eh, tenim temps i la possibilitat de, de parlar, si ens fas alguna trucada, 93 317 73 66. Mentrestant, comento el programa de aquestes jornades antimilitaristes de Barcelona que es celebren el 24, 25 i 26 de setembre, és a dir, el proper cap de setmana. Bé, el, jo destacaria, com us he dit abans, aquest debat, debat final que es fa el diumenge 26 de setembre, quan la pau és guerra, i que, diuen textualment, això, Debat final sobre l'antimilitarisme no pacifista. I per qui estigui interessat, el divendres 24 i el dissabte 25 es realitzen aquestes ponències, eh, aquests mm, debats a l'Ateneu Llibertari del Casc Antic. Anem a, anem a passar una trucada en directe que està sonant ara mateix. doncs eh, disculpeu-me perquè no, no he passat la trucada, eh, he parlat directament amb, amb aquest oient que ens comentava doncs, un llibre doncs, eh, que potser doncs, comentarem en un altre programa. Ens el mirarem primer i, i el comentarem potser en, en les properes setmanes. Com deia, de moment el que és segur és que parlarem de violència de Slav Slavoj Zizek, aquest filòsof, i teniu l'editorial Empúries i l'editorial Paidós. Continuem amb les jornades antimilitaristes de Barcelona. Com us deia, el divendres i dissabte proper, per la setmana que ve, eh, realitzen a l'Ateneu Llibertari del Casc Antic. Això és el carrer Fonollars, número 15. El diumenge 26 de setembre serà a l'Espai Obert, al carrer Violant d'Hongria, número 71, a la Rambla del Badal, aquí a la frontera entre Sants i Collblanc. Violant d'Hongria, número 71, Espai Obert. Bueno, el mateix dissabte, per exemple, l'última activitat, l'última ponència és la presentació d'un llibre que, que hem comentat aquí al programa. Ejércitos en las calles, el, el, operacions urbanes per l'any 2020 de l'OTAN, que, com ja vam dir, no és que siguin unes operacions urbanes futures, sinó que ja s'estan duent a terme des de fa anys a, a diferents indrets del món. El llibre ens parla d'Itàlia, de, de la militarització a Itàlia, però serveix també perquè, així ho comenten en els seus capítols, per la guerra global que estem vivint i ens comenta com ja vam dir, per exemple, doncs, la violència que pateixen les gegants barracòpolis d'arreu del món i aquesta doncs, pressió militar que s'exerceix entre la població doncs, més pobra. Però també a tots els nivells amb diferents graus. Ejércitos en les calles. Ho trobeu a, a l'editorial... Bufara Bardo, crec que és editorial Bardo, en format PDF. I també, per si m'estigués equivocant, ho podeu trobar al blog del programa ben enllaçat amb l'editorial, que quasi segur que és Bardo Ediciones, Bardo Ediciones, i si no, el blog del programa onesdepau.contrabanda.org Bueno, aquí ens parlarà doncs, de, la, de la lluita contra la insurgència i la dissidència i dels diferents mètodes doncs, realment <laughs> doncs, des de tots els àmbits de vista possibles en què el, el poder i les diferents estructures de poder doncs, manipulen les, les diferents ciutats i els diferents espais urbanístics on viu la majoria de la població arreu del món? Vull dir que la majoria de la població ja actualment viu a les ciutats. Si és que això de ciutats doncs, eh, es pot dir encara, en, per exemple, doncs, aquestes barracòpolis que trobem arreu del món. O a diferents barris, també, de la metròpolis de Barcelona, sense anar més lluny. bueno, un altre, un altre tema, rescatant des de les runes, ruïnes al capital. Això és una taula rodona sobre la militarització de les emergències. Això també ens ho explicava aquest llibre, Ejército en les calles, i també, com sabem, l'exèrcit espanyol, per exemple, doncs està fent missions de pau, entre cometes, per anar allà on doncs eh, hi ha hagut estrais, hi ha hagut eh, diferents efectes de la naturalesa, com terratrèmols, etc. Mm, el més notori és el de Haití, el terratrèmol d'Haití, i la posterior invasió militar dels Estats Units, una nova invasió militar dels, dels Estats Units, aquesta vegada eh, doncs, eh, el territori destruït per al terratrèmol i amb aquest control ja militar avui en dia eh, dels Yankees en aquesta illa estratègicament situada al Carib, ben a prop de Cuba i de Centroamèrica i també de la costa de, del mateix país dels Estats Units. A Espanya va anar-hi allà amb missió de pau i ja sabem aquestes missions de pau el que són. Això suposo que serà la base doncs, d'aquesta doncs, taula rodona titulada Rescatant des de les ruïnes al capital sobre la militarització de les emergències. Emergències que també inclourien doncs, a la migració, a les diferents persones que es traslladen d'un país a l'altre buscant feina i buscant millors condicions de vida. Això també es considera una emergència com les epidèmies, malauradament. Avui en dia hi entren a formar part doncs, d'aquest doncs, tipus de catalogacions més enllà doncs, de, d'aquests fets, com, com l'expulsió de la població romaní, de, de, de les diferents doncs, famílies gitanes que han sigut eh, expulsades de França, més enllà de, de la, del fet real, també hem de dir que això és una cortina de fum per una cortina de fum mediàtica per, per amagar la, els casos de corrupció que estan relacionats amb, amb el govern del, del senyor Sarkozy i els diferents ministres doncs, acusats de, de frau fiscal o de suport a, i de connivència amb el frau fiscal d'algun marquès o de la persona més rica de França, em penso. Em penso que alguna així vaig llegir. Bé, emergències i també es parla de la funció de l'exèrcit a la Constitució espanyola de 1978, dictadura política i militarisme. Per tant, està molt interessant això també, el mateix diumenge a les 6 de la tarda, aquesta dictadura política i militarisme a partir de la Constitució espanyola del 78. Ja hem dit també moltes vegades aquí que, que la llei d'amnistia amni, doncs eh, és, és, la, <laughs> és la primera palanca violenta després d'anys de, de, de dictadura, evidentment, que ho van ser encara més, però és la primera palanca democràtica per institucionalitzar la violència a partir de la impunitat. La impunitat pels dictadors, la impunitat pels executors d'aquest genocidi que es va patir i també de la violència durant la transició. també ens parlen de l'OTAN el dissabte i el mateix dia tenim un debat interessant també, dona i militarisme, la biopolítica del segle XXI. Recordem que ja tenim eh, dones que estan en, en comandaments d'alto rango aquí a l'exèrcit espanyol i el mateix passa doncs, a, a molts nivells. Qui no recorda en un altre àmbit més polític, no militar, però qui no recorda eh, la senyora Rice com a ministre d'Interior o no sé quin càrrec doncs, durant la invasió d'Iraq, justificant i afavorint amb els seus missatges la invasió d'Iraq. I, per cert, que abans ho volia comentar, però me n'he oblidat, el debat entre violència i agressivitat és un de, del, dels temes que tracta molt bé el filòsof Zizek en aquest llibre que us he comentat de violència que tractarem a les, les properes setmanes no sé quin dia però que ho anirem comentant l'agressivitat no és negativa evidentment, en absolut la violència sí que ho és la violència sempre genera més violència i comento això perquè no sé si anirà per aquí la cosa també en algun d'aquests de, debats que també ens parlant d'experiències a Alemanya, a Itàlia, com us he comentat, inclús també a Xile. També Israel i Palestina, amb un dels punts més interessants de conèixer, que són els refúsnics. Eh, són... Bueno, això és el títol d'un llibre, però també és el nom d'una associació de militars que doncs s'han declarat insubmisos i no volen continuar al servei de l'exèrcit israelià invasor i genocida del poble palestí. El Refusniks serà el diumenge. disculpem que vagi d'un dia a l'altre, però com que està tot comprimit amb, amb dos dies, dissabte i diumenge, mm, també tenim la, la presentació al vespre, el divendres, però la totalitat pràcticament d'aquests de, debats antimilitaristes es fan dissabte 25 i diumenge 26 de setembre. repeteix una vegada més el dissabte a l'Ateneu Llibertari del Casc Antic, carrer Fonollars 15, i diumenge a l'Espai Obert, carrer Violant d'Hongria 71. Verdaguer. Doncs amb el recordatori del correu electrònic del programa eh, ens acomiadem per avui, tornarem el proper diumenge i parlarem d'aquestes jornades, a veure si tenim la possibilitat de gravar algun material, d'enregistrar doncs, alguna ponència o alguna taula rodona de les que he comentat i que podeu trobar al blog de els organitzadors i les organitzadores d'aquestes jornades, que és antimilitarista.bcn.blogspot.com antimilitarista.bcn.blogspot.com i recordar que el diumenge parlarem d'aquestes jornades amb aquest material gravat que puguem doncs, registrar a l'espai obert o a l'Ateneu del Casc Antic i també recordar sobretot també que el dissabte 25 farem l'emissió des del carrer a la plaça Reial. Esperem confirmar-ho, però contem ja que el, Proper dissabte 25 de setembre serem a la plaça Reial per la tarda amb una missió en directe des del carrer. Gràcies per acompanyar-nos. Fins al proper diumenge. Salutacions i pau a tothom. Ones de Pau, a Contrabanda FM.